Bangi etorriak entzule, gure gaurko kultur atalarekin segituko du gorain eta gaur EHZ-ak antolatu duen itzordu batetan interesatuko gara e, bai maulen eta baita baionan. urtarrilaren amabost eta amaseian ez da bai mm, da bat baitu antolatu. Urtarrilaren amabostean maulen zinka ostatuan izanen da itzordu gaueko zortziterditan eta urtarrilaren amaseian berriz ba, baionan epaizkan nain zuzen atxaldeko seietan. Txomin urrizarekin mintzatu da panpi merkapide e, lankidea eta txomin urrizak eskaini dizkigu ez da bai da unen nondik norakoak. Bai, berbada jendeak badaki eh, festivalera joan direnek, eta ez da bai da gunea bada festivalean, gajoa gazteru bagnean eh, dena, eta beraz, festivaleko egun horietan, eh, toki horretan antolatzen ditugu ez da bai eta jendeak omitatzen, mintzatzera, eta hola. Eta gero, bestalde ere bai festivalaren bagne, eratxestaren bagne, jena idut, urtean zeak antolatzen ditugu olako... Eh, itzaldi ez da zinemaldiak, gehienetan uh, dokumental edo filme baten inguruan, entzatzen gira jinarazten uh, eh, ala, pertsona interesgarri bat, gai baten inguruan. Eta oraikoan beraz Bretania ipatuko dugu, eta jinen zaigu Gael Joblen. Ados, horrean nok da, Gael Joblen hori? Uh, Gael Joblen da beraz, jakin behar da, Euskal Herria ontsa ezagutzen duela, zenta ibilia izan da, baiunan eta eta beste tokietan, baditu hemen eh, ezagutzak eta lagunak. Eta gael da, bon, eh, berrogei urteko militante bretoin bat, uh, eh, tarikaritena hango askapen mugimenduan lanean, eta berazibilida bai garaian gazte mugimenduan, mugimendu internazionalistetan, borroka antinuklearetan ere bai, eta preso egonda ere bai eh, ala ekintza baten ondurioz uh, eh, ala urte batzu preso egonda beraz eh, badu ibilbide luzea Bretainako eskapen nazional eta sozialaren uh, mugimenduan mm Pentsatzeko da beraz mementoan eramaiten diren borroka batzu horra ipatuko direla Bretaina mugitzen baita ere? Bai, ahont, bon, badira batzu eskizagunak, adibidez Notre Dame delandeko zad hori aireportuaren kontra borrokatzen direnak eta eta ari direnak uh, ala, egunerokoan eh, kriston lana egiten. Okupazio eta... Eh, bai, hori da, bai, bai. Eta jakin behar da gu joan ginela gainera ara, beraz bizik izan zen. Eta gero bestalde aipatuko ditu gen bi fakultateko gazten bojokak, gen garen guruan ere bada adibidez uh, ustiategi baten egiteko gogoa, Uh, bon, Bretañan borroka sozialaren inguruan badira hainbat gauza, ipatuko ditugu horiek. Gero bestalde aipatuko dugu ere bai hango askapen nazionala zertan den, beraz eh, bai hizkuntza, bai eh, estatu baten eraikuntza eh, bide hori galdezkatuko dugu, nola egiten den, egin behar den, eta abar, eta abar. Hortan, mhm. bi gaualdi proposatzen dituzie, bat maulen eta bestia baionan berdin eginak izanen dira, usatuak izanen dira horiek? Bai, bai, berdin genen dira, e, ala da gero ez da bai da eta jendearen arabera eta bai, ideia baita beti ere ipajalde guzian aritzea lanean, eta eta hori, oraikoan maulen, zinkan, zinka ostatuan, haratzeko sortzi e, goiti, eta gero biaramunean larun batean, bai honan, epaiskan, ahatsaldeko seietatik goiti. Hmm. Ah, zer da, e, filma batzu ere proiektatuak izanen dira hor? Oraikoan ez, ah, ga, ah. Gael liburu bat duela gutxi, deitzen dena uh, eh, ZHBZR Lexik Politik Radikal de Bretagne. Eta ala horreikoan, piskat berezia izan da, normalki beti dira filmak eta dokumentalak, eta horreikoan abiatuko gira bere liburuaren gandik. Beraz hor nor naik parte hartzen aldu, eh? Interesa baduenak... Uh... Ba bai, biztan da, ba bai, ala Bretagneako egoera ulertu nahi duenak, edo mintzatu nahi duenak... Eh, ez dakit, uh, eh, abezeder gisako bat da, abezeder bat, beraz aipatzen ditu, ez dakit nik alet izan daiteke autonomia, edo autogestioa, edo nik dakita zer. Eta beraz, ibiliko gira bai Bretainako egoera ulertzen, eta bai ere hitz bat zuen inguruan eh, definizioa, eta bakoitzaren ikuspegiak, eta eta azaltzen. Beraz, egan nahi du, hor um, eskualegia zuzenean festivaletik atere nahi dituzela gogo eta horiek eraman urtean zehar pixka bat, eh? Bai, bai, hor, adibidez, uh, aurten diot uh, festival batetik bestera, egin ginuen hor uh, duela gutxi, abenduan, Greziako gaia ipatu ginuen, eta Janis Juluntan, Janis Juluntaz gintzen, bai honara, Atalanten antolatu ginuen gau aldiaz, dokumentalarekin ta, eta bar, eta bar. Eta jaztik ere ari gira, jaztik ingin nuen kabiliari buruz gaualdi bat, eta beste bat, kuba eta bar. Eta ala, hortan txekitzen dugu. Eta martxoan, eh, normalki, eginen da Kolombiari buruz, ginen dira uh, martxa patriotikako militante batzu Kolombiako egora esplikatzera. Han ba-, baita bake prozesu bat eh, edo hola deitzen dena martxan ezagia eta piskatara. Hortaz mintzatzera. Untza, be miresker uh, txomin urriza, hauek emanik? Bai, zuai. Bai, Baste ba, bukaera honi begira jarriko gara orain, e, larun batuntan, Baionako mediatekan, Bea Salaberrik bere azken lana baitu aurkeztuko. Baionak ez daki izeneko, ba, elaberriaren bueltan izango dira, goizeko amaiketatik landa, eta susa argitaletxeko gorka arrese ere izango da bertan, ba, susa argitaletxarekin, plazaratu baitu Bea Salaberrik bere lana. E, gorka arrese dugu telefonoaren bestaldean, kaixo gunon? Baionan izango zarete, mediatekan, e, bea salaberrik aurkeztuko baitu lana, esan dugun bezala, eta bide batez ere susa argitaletxea aurkezteko tarte bat hartuko duzue? Bon, e, normalean e, e, liburuari buruz jardungo dugu, e, baionak ez daki hogeita mairu ipuin laburrez osatutako liburua da, eta udazkenen argitaratu genuen, harrera oso ona izan du, eta e, bai honan eh, importantea zen eh, ez bakarrik ez idazlarentzat e, idazlearentzat, berarentzat ere, ba, jendaurreko aurkezpen bat egitea, eta helburua nagusiki izango da, bai honak ez daki liburu aurkeztea, baina bide batez, ba, badakit badela jendea, e, argitaletxea zer den, noiz sortu zen, eta zein den bere egitekoa, ba, jakin nahi duena, eta, eta argitaletxeari buruz, oso labur, baina e, liburua aurkezteaz batera susak eh, zer egiten duen ere horren berri emango dugu badakizue sus argitaletxea literatura argitaletxe badela helduentzako liburuak argitaratzen ditu direla poema liburuak ipuin liburuak e, novelak eta urtean ba sortzi liburu berri sortzen ditu, sortzezkoak euskalitaz lehenak, eta sei itzulpen liburu ematen ditugu ba, munduko poesia garrantzitsuenaren ba, nola baita panorama e, agertzearen. Eta, bueno, zuzak zer egiten duen, gutxi goiti behiti, ba, zalduko dugu baionan, larun batean. Ba, larun bateko itzordua ere aitzaki hartuta, e, eh, aprotxatu nahiko genuke, gorka, momentu hau e, susak ere webgunea berritu baitu. Eh, esango dugu susa argitaletxaren webgunea oso mamitsua dela, eta orain guntan berrikuntza hauekin e, kontatuko diguzu, zer nola antolatu zuen webgunea eta zer azpimarratu nahi izan duzuen? Bai, azpemarratu behar duguna lehenik eta behin e, Zuzaren webgunea aurkeztean berritu baitugu orain e, eh, 2000 eh, garren urtean sortu zen e, gure webgunea eta orain berritu egin dugu e, funtzean e, literaturzaleen pentsatutako liburutegi virtual bat izan nahi du. Zer esan nahi dut horrekin? Ba, normalean e, argitaletxeen e, dendak izaten dira liburuak e, azaletik ezagutarazi eta salmenta tokiak izaten dira. Baina Susa Literatura Argitaletxeren webuneak beste konzeptu batu eta liburutegi ireki bat izan nahi luke. Alegia, eh, liburuak, ba, edozein biblioteka publiko eta irakurtzen aldiren bezalaxe, ba, modu virtualean Susaren webgunea ere liburutegi bat izan dadin. Horrek esan nahi du, ba, azuzak eh, bere astapenetik e, eh, argitaratu da dituen irureundagoita baz liburuak ageri direla gure webunean eta denak irakurgarri direla. Gehienak osorik online emanak, beste batzuk, ba, pasarte batzuk. Eta beraz, horrek eunda e, e, berrogeita idazleren obrak e, eskaintzen ditu irakurtzeko, eta denera, amar mila eta bederatzi deun testu horri alde biztaratzen dira. Klik egin eta e, eh, amaika mila horri alde ia irakurtzeko moduan emanak dira. E, hori da funtzean, e, eh, susa literatura bere webgunearekin erakusten duena. Eh? Ez bakarrik gure liburuak, oizik, eta gure liburuen testuak osorik irakurtzeko moduan antolamentu eh, eh, oso eh, argi bat emana izan diogu, ba, liburuetara irizpide erresa izan dezan irakurleak, eta liburu bakoitza ba, kapituluz kapitulu edo poemaz poema irakurtzeko aurkibide zehatzak ematea. Eta horrela ba, ez bakarrik liburuak irakurtzeko ditugu, baita ere audiozko artxiboak. Alegia, berreunda irurogeita zazpi poema badira, eh idazleek euren ahotsez grabatu dituztenak. Gaur egungo idazleak dira gehienak, baino badira ba, e, artxibo batzuk ba, bereziak direnak, audiozko arxibo batzuk bereziak, ba, Gabriel Aresti bere poemak irakurtzen e, entzuteko modua ere badelako, e, eh, irurogei etako hamarkadan grabatutako arxibo batzuk dira, e, arri eta herriko eh poemak bat dira, beste beste liburu batzuetakoak ere bai. Eh Alaxe Berdin, adibidez, ba eh Gandiagaren hainbat poema, Gandiagak berak eh eta grabaturik izan zirenak. Eta horrela, ba, liburuak ez ezik, audioak ere, berreunda berroa marretik gora badira, entzuteko, baliatzeko irratietan, edo ikastetxeetan, edo norberak beretxean, plazer e, utxez, ba, entzuteko moduan. Mhm. Hori da, zuzaren webunea, biblioteka, mm, esan dezagun ireki bat, e, biblioteka virtual bat, e, irakurlea zaletzeko, eta eta literatura, ba, ez paperezko liburuetan makarrik, baita ere interneten, ba, gozatzeko, ez. Mm -hmm. Laro amarkadatik gaur arte plazaratuak izan diren e, idazleren obrak dira, eh? Ba, Izus argitaletxea mila beharretzen da laro gaita iruan sortu zen, eta arrezkero, ba, e, bueno, ba, zuzak argitaratu dituen, liburu guztiak dira hor biztaratuak. Bakoitza bere azalarekin, e, fitxa teknikoa, azalaren egilean horri izan zen, e, eta gero testuak, noski, ba, poemaz poema, ipuin ez ipuin, novela bat duten kasuan, ba, kapituluz kapitulu, Ba, jure hogeita bost literatur liburu dira, orain txe, jasoak denak, eta, bueno, ba, badakizu ohitura dugula, liburu berri bakoitza argitaratzen dugularik, ba, sarera ekartzea, liburua, ba, beraz, e, urtarrilaren amaieran, Jon Alonsoren saiakera berri bat argitaratzera dagoaz, ba, bendik gutxi barru, ba, irureunda goita bostez, irureunda goita izango dira, eta urten argitaratutako liburu guzti berriak ere, ba, bertara etorriko dira, liburu tegi virtual honetara. Mhm baipatuko dugu ehubebikoitzairu aldiz puntu susa marratsoa literatura puntu e, webunea duzuela zuena eta honekin guzti honekin geratzen gara ez dakit zerbait gehitu nahiko zenuken gorka ba, bueno izan nahi nuke bea zarra berri den liburuak arrakasta berezia izan duela ez, da normala izaten eh, idazle baten lehen liburuak eh, harrera berezi eta undia izatea, baina behazala berriren baionak ez daki liburuak arreta berezia izan du bai edabideen aldetik eta irakurleen aldetik ere bai, e, uste dut e, liburu garrantzitsua bihurtu dela e, joan den urtean argitaratutako liburuen artian e, poza da beti e, badakizu e, idazle baten lehen liburua aurkeztea, liburu e, e, hori e, idazlea bera gure literaturaren paroraman ongi txartatu eta ezagutaraztea, eta uste dut, e, behak lan handia egin duela eta lortu duela, ba, idazle den aldetik, irakurleak, bere ganatzea, eta, e, esan dezagun, gure literaturako e, izen bat, bere lehen liburuarekin e, izatea. Baitzorduarekin geratuko gara, ebea salaberrirekin solasteko aukera ere izango baitugu, e, ba, larun batuntan, baionako mediatekan, goizeko amaiketan. Ba, gorka arrese, eskertzen zaitut, gure deia hartu izana. Laster arte, nahi duzuen arte, eskarik asko. Laster arte. shirt. Cause he's heures. Uh, hause izan da garkoak eman duen guzien zuleen, eraldetik, besterik ez, nahi duzen arte, aio. Amerikara noa batez Hemen baino beto izanteko ustez Aspertu babaina Hemen goizatez dio saita eta man. Zuenak uere seme bat badit Amerikan Horain dela sei urte joanan demendikan Baldin topatzen bat kan Esan nakidio kaitan Bizidala oh. zendet egunian bi aldiz baita pasiatu ere nik nahi jainaz aldiz jare dan naren faltik ez osasuna berri baita bizi modu hau donostian izan bat.